Tak e, ďakujem Matejovi. Ja mám tuto pre vás pripravený taký e, nejaký relaxačný úvod. Budem ukazovať nejaké obrázky, nejaké stránky. No a, bola som teda poveraná, aby som porozprávala niečo malo o umeleckej produkcii, ktorá sa objavuje v súčasnosti na internete. tak teda na začiatok by som uviedla, že nebudem sa venovať tomu tradičnému poniatiu net artu, tak ako sa konštitovalo niekedy od polovice 90. rokov s príchodom World Wide Webu, ktoré, sa, ktoré bolo príliš sústredené na mediálnu špecifičnosť, na na e, nejaké štrukturálne problémy internetovej siete, ktoré e, samo seba ponímalo ako komunitný, nehierarchický, e, absolútne demokratický priestor, ktorý nemusí byť závislý alebo obmedzovaný tradičným inštitucionálnym zázemím. No, takže to, čo, čomu sa ja venujem, sa tak uh, už Eh, od roku 2008 nazýva pozinternetové umenie a nech je akokoľvek eh, diskutabilné, budem ten názov používať. Ehm, ehm, vychádzam teda z nejakej súčasnej eh, situácie, kedy internet ako médium už není jednou z možností, ako sa môžeme vzťahovať ku svetu, ale je, stalo sa niečím nevyhnutným. Ehm, <clears throat> vlastne tak ako to e, mnohokrát skloňovaná uh, uh, charakterizovala, že práve internetové prostredie tvorí akúsi druhú krajinu, nový systém znakov, kde, kde vlastne úlohou každého z nás je nejakým spôsobom sa zorientovať v obrovskej komplexite znakov kvôli tomu, aby sme vôbec boli schopní prežiť. Um, uh, no a vlastne um, táto, eh, eh, vlastne táto súčasná podmienka, ktorá je práve založená eh, na nekonečnom, nekonečnej reprodukovateľnosti, diseminácie materiálu, fyzického priestoru, ktorý je už zasieťo, ktorý je zasieťovaný v, nejakom, v nejakých kultúrnych znakoch, um, uh, predpokladá už uh, zra, zrušenie tradičného pojmu autorstva, presne tak, ako sa, ako sa, k, tomu, ako sa k tomu vzťahujú uh, samotní internetoví umelci. vychádzajú teda z predpokladu, že uh, každá, každé umelecké dielo, ktoré vzniká, uh, môže byť... Um, môže byť e, prezentované ako hociaká digitálna zložka, e, buď v PDF-ku, JPG-čku na počítači, alebo môže tvoriť reálny výstup v podobe či už 3D printu alebo nejakého objektu. Um, No a vlastne tento veľký zvrat, čo sa týka e, umeleckej produkcie na internete, sa často teda spája e, opodstatnenie teda s e, príchodom tzv. webu 2.0, čo znamená, že už vlastne nepristupujeme nejako pasívne k prehľadaniu stránok, ale vytvára sa vlastne nejaké interaktívne rozhranie. Čiže je to postavené na užívateľských sociálnych sieťach, ako je Tumblr, YouTube, Google+, Twitter, Twitter a mnoho ďalších a možno asi najzasadnejšia eh, sieť, ktorou je práve eh, Facebook. Mm, možno by bolo ešte zahodno spomenúť, v eh, akej pozícii sa ocitá umelec vlastne v tzv. postinternetovej situácii ehm, je to, že, keď, že vlastne každým svojim vstupom sa nachádza na pozícii toho, že tvorí nejaký brand a na druhej strane pozícii užívateľa, ktorý je akýsi voyeuristický kanibalista, pretože e, vždy, e, vždy, keď niečo produkuje, tak zároveň konzumuje. To znamená, že každá nejaká, každý neho, nejaký akt na internetovej siete je okamžite e, komodifikovaný. Možno sa práve v tejto situácii reaktualizujú slova Stevena Šavira, ktorý práve popisuje túto situáciu, kedy už kapitál sa nezmocňuje Eh, ľudské subjektivity a ľudské práce eh, kvôli tomu, aby ich využil eh, svojim účelom zameraným na profit, ale posúva sa do situácie, kedy kapitál priamo inkorporuje hociakú činnosť, nech to nazveme teda prácou a vlastne už v rámci vo svojich mechanizmov. To znamená, že hoci čo, čo uh, užívateľ postuje, četuje, komentuje, bloguje, uh, tak uh, zároveň je zlatým dolom pre korporátne spoločnosti. Um, to, by sme, to, to by bolo iba na úvod, no a možno by sme už prešli, možno by som ukázala zo pár príkladov uh, a odpichla sa od uh, eh, tzv. stock images, čo sú uh, veľké korporátne banky fotografií, ktoré na základe nejakých kľúčových slov uh, vyhľadajú adekvátne obrázky a za uhradenie istého poplatku človek môže s nimi disponovať. Um, vlastne platforma, ktorá sa nazýva This Magazine, sa práve e, v akejsi subverzívnej afirmácii vzťahla k tomuto konceptu a vytvorila e, paralelný projekt, ktorý sa nazýva These Images. Ehm, no a e, vlastne je vytvorená na rovnakom koncepte, ale samotné obrázky sú ehm, koncipované eh, tzv. internetovými umelcami, napríklad Anne de Vries, tuto, smažme, ktorú, ktorá má vlastne rovnaké, rovnaký formát s tým, že eh, nejaké kľúčové vyhľadávania eh, na kľúčové slova na vyhľadávanie sú o mnoho bizarnejšie ako augmented reality, augmented technology a, a tak ďalej. Um, Možno v súvislosti s týmito fotobankami, eh, ako je napríklad eh, Shutterstock alebo Getty Images, eh, by som mohla spomenúť ešte dosť dôležitý krok, ktorý vlastne podnikli tieto korporátne spoločnosti. Ehm, nedávno zverejnené to bolo na platforme The Verge, kedy ako si, si práve aj tieto korporátne spoločnosti uvedomili, akým spôsobom sa premenila digitálna práca, pretože v nekonečnej diseminácii obrazov, ktoré, ktoré sa neustále pretačajú na internete, je možné vlastne získať prístup k obrázku jednoduchým screenshotom, tým, že už je niekde použitý. Tak na základe toho vlastne mm, sprístupnili čas svojich obrázkov svojim užívateľom s tým, že každý obrázok, e, ktorý užívateľ čerpá, bude mať vždy dole, e, vždy bude mať dole na spodku obrázku brand a, a zároveň bude, e, bude stále pod kontrolom cez skrze linky, bude pod kontrolom spoločnosti, ktorá bude môcť čerpať hociaké informácie, ktoré daný užívateľ, ak ho použije do svojho tweetu alebo YouTube videa, tak tam má právo na to, aby tam e, postoval svoje vlastné reklamy alebo čerpal informácie, ako sa pohybuje, e, pohybuje e, vlastne na sieti. A tým pádom novým spôsobom zhodnocoval a manipuloval užívateľom. Um, v, v umeleckej praxi bola dosť uh, zásadná výstava, ktorá sa, ktorá sa týka uh, práve uh, akéhosi piráctva na internete. Výstava Brand Innovation on Ubiquitous Authorship, ktorá bola pôvodne realizovaná umelcom Arti Firkandom v roku 2012 v New Yorku a následne butleknutá, respektíve ukradnutá autorskou dvojicou um, Yves Uh, no. Jo, jo, tady. Ju ehm, a Franz, Frankom Matesom eh, do Carol Fletcher Gallery rok na to v, v Londýne. Uh, Tuto máme pred sebou tiskovú správu, ktorá uh, eh, vôbec nepopre, nepopiera to, že tá výstava vôbec bola ukradnutá. Uh, sú tam preškrtnuté mená, názvy, <laughs> pričom e, tisková správa je kompletne e, skopírovaná. Mm, Pričom samotná výstava už e, sa snažila nejako vyrovnať s nejakým zanikajúcim e, autorským prístupom vôbec k umeleckej tvorbe, tým, že každé umelecké dielo, ktoré ste mohli vidieť na tejto výstave, e, bolo vytvorené na základe, základe zadania, ktoré bolo posunuté zákazkovým spoločnosťam to znamená, že na výstave ste mohli vidieť teda nejaké šalky, žabky, kľúčenky, toaletný papier, na ktorých boli, na ktorých boli rôzno potisknuté obrazy, ktoré ako e, neustále vidno aj na internete. Vlastne takýmto spôsobom e, spochybnili e, kreatívnu činnosť umelca, ktorá sa neríš, neri, ktorá sa nelíši od uh, hociakej činnosti, ktorú vykonávame v, uh, v, v, vlastne vo svojej bežnej praxi. Mm. No a vlastne s týmto súvisí ešte uh, eh, tzv. guerrilla curating, ktoré uh, tiež uh, je častým spôsobom uh, Ehm, v umeleckých alebo kreatorských ehm, aktoch ehm, v rámci tejto komunity, kedy je napríklad e, tuto v Českej galerii Plevel, ktorá sa zameráva na pozinternetové umenie, e, boli vystavovaní umelci bez toho, aby vôbec vedeli, že sú vystavovaní. Asi e, mm, bolo tiež záhodno spomenúť projekt Chloe Force, čo je, čo je vlastne mm, Facebookový profil, ktorý slúži ako umelecká platforma. E, snaží sa taktiež nakopávať e, nakopávať e, originalitu alebo autentičnosť facebookového profilu a vlastne zvesí tam rôznych umelcov na rezidenciu s tým, aby vlastne poprel samotný autorský prístup alebo nejaký individuálny prístup na sociálnej platforme. Ehm, s tým Jo, a s tím souvisí taktiež e, mnoho různých e, e, umeleckých intervencií na Facebooku, ako bol práve tiež projekt Konstanta Duarta, ktorý verejne, myslím v roku 2012, prístupnil všetky svoje prihlasovacie údaje na na Gmail, eh, na ktorý sa môžete teda zalogovať eh, pod heslom depersonalization a taktiež svoj facebookový profil, na ktorom tuto demonstruje This is not me anymore. Um, Zaujímavý projekt eh, Ridera Rajdera Ripsa, Rajder Rips Facebook z roku 2011, ktorý sprístupnil celý svoj, celú svoju facebookovú minulosť ako archív, ktorý je možné prehliadať alebo stiahnuť eh, na jeho stránkach. Všetky jeho informácie dá sa v tom vlastne orientovať ako na klasickom Facebooku. Mm, alebo projekt eh, KG Crazy Anderson, ktorá, eh, ktorý je vlastne Tumblr blogom, ktorý totálne skopiroval interfejs Facebooku. Alebo e, zaujímavý projekt e, Pauli, e, Pauli Siriu Alessandora Ludovika Face to Facebook, ktorý pred asi dvoma rokmi liknul všetky, všetky fotografie a údaje asi milióna užívateľov na internete a vlastne vytvoril vlastnú zoznamovaciu stránku kde vlastne na základe logiky tagingu začal vytvárať vlastné kategórie a začal vlastne na základe fotografií spájať rôznych ľudí medzi sebou, čo samozrejme um, zaprečinilo to, že Facebook ich žaloval a táto stránka už nie je prístupná, ale majú vlastné stránky, kde popisujú vlastný zámer projektu, ktorý tiež vlastne ktorý vlastne tiež e, nejakým spôsobom zahrnoval e, kritiku Facebooku v tom, že e, že vlastne na Facebooku ľudia sa snažia prezentovať hlavne samých seba, exponovať skrze fotografie, fotografie a vytvárať nejaké sociálne vzťahy medzi sebou, mm, ale ako nahlé je to vlastne apriprované nejakou inou platformou, tak už o, sa vlastne vznikajú tam problémy s autorskými právami. Zajímavá. zaujímavá zajímavá akcia ešte ďalšieho významného netartistu Anthony Antonellisa, který ktorý zase tematizoval ďalšiu, uh, ďalšiu vlastne facebookovú akciu, kedy koncom roku je možné si vytvoriť tzv. yearbook, nejaký taký v takom nostalgicko-sentimentálnom nánose si ako zarchivovať to, čo sa dialo za posledný rok. No a on to on vlastne vytvoril taký celkom vtipný internetový hoax, kde tuto vo svojom statementu eh, popisuje eh, vlastne eh, dosť paradoxne, že, no, že vlastne obhajuje svoje práva na to, obhajuje svoje právo na to, že mm, si vytvoril tento vlastne osobný umelecký vstup a post, ktorý, a pričom vyzýva každého, aby to okamžite uh, skopíroval a zdieľal na Facebooku, uh, ale s tým, že zakazuje uh, Facebooku a všetkým jeho zamestnancom a, alebo kolaborantov alebo participantov, aby vôbec, aby vôbec to kopírovali alebo diseminovali, čo je dosť paradoxná pozícia, pretože vlastne každý užívateľ Facebooku je teda ako keby zamestnancom, teda neplateným zamestnancom Facebooku. No a tuto konec svojho príspevku by som tuto prečítala záver z, od Hito, Hito Sterl, teda vo svojom známom článku too, too much world is the internet dead. Tak píše vo svojej záverečnej časti Open Access. Ale to, že sa internet presťahoval offline, zahrňuje krajný dôsledok. Ak môžeme zdieľať E, zdieľať a nechať cirkulovať obrazy, prečo nemôžeme všetko ostatné? Keď sa data pohybujú medzi jednotlivými obrazovkami, tak potom sa môžu ich materiálne inkarnácie premiesňovať naprieč výkladami obchodov a inými skladiskami. Ak môže byť autorské právo vyhybavé a spochybňované, prečo nemôže byť súkromné vlastníctvo? Ak môže niekto širovať e, riady z reštaurácie via JP, JPG na Facebooku, prečo nemôže širovať skutočné jedlo? Prečo neaplikovať fair, fair use na verejný priestor, parky a kúpaliska? Prečo si narokovať voľný prístup len na JSTOR a nie na MIT? Alebo hociakú školu, nemocnicu alebo univerzitu, keď na to príde? Prečo by sa nemali datové mraky vybiť rovnako ako útočné e, supermarkety? Prečo nesprístupniť open source na vodu, energiu a šampanské dom Perignon? Ak má cirkulacionizmus niečo znamenať, musí presiedliť do sveta on, offline dis- offline distribúcie do 3D diseminácie zásob, hudby, zeme a inšpirácie prečo pomaly nevystúpiť z nemrtvého internetu a nevystavať niekoľko ďalších vedľa neho. Tak to by som nechala na záver a asi by som